alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah ammo ba'd o'n beshinchi dars biz yuqorida eroblarning far'iy va asli alomatlarini aytib o'tayotgan edik asli alomatlari raf vaqtida asli alomati zamma nasb vaqtida fatha jar holatida kasra jazm holatida sukun deb aytayotgan edik o'shalarning endi fariylarini ham sanab o'tayotgan edik biz fariylardan uchinchisiga yetib keldik jam muannas solim uchinchi fariy alomati jam muannas solim uning mufradi oxiriga alif va to ziyoda qilinadi degan edik avvalgi darslarda ya'ni jamlar aytilgan vaqtida biz jam muzakkar muannas solimni ham aytib o'tgan edik jam muannas solim raf bo'lganda uning raf alomati zamma bo'ladi asli alomati o'rnida turadi misol dahala ummahatukum fil fasli desak bu o'rinda ummahatukum marfu bo'lib raf alomati zamma bo'ladi ya'ni ummahatukum bo'ladi tu jam muannas solimda asli zamma turadi nasb o'rindachi nasb bo'lganda nasb alomati fathadan o'rinbosar bo'lib kasra turadi misol atiu ummahatikum atiu ummahatikum da biz avvalgi darsda aytib o'tgan edikki ummahatikum mansubun bil kassati zohirati niyabatan anil fathati liannahu jamu muannas solim deb aytgan edik shuning uchun ummahatikumda ummahatikum kalimasi mafulun bih bo'ladi mansub va nasb alomati fathadan o'rinbosar bo'lgan kasra jar bo'lganda majrurlik alomati kasra bo'ladi jar bo'lganda majrurlik alomati kasra bo'ladi ya'ni o'zining asli alomati bo'ladi marartu bi ummahatikum deganda bu suratda jar o'rinda asli alomat bo'lgan kasra turadi bi ummahatikum asli kasrasi turaveradi to'rtinchi erofning far'iy alomatlari g'oyri munsarif g'oyri munsarif u raf holatida alomati asli zamma bo'ladi bunda ham o'zgarmaydi xuddi jam muannas solim kabi bir xil misol dahala usmanu fil fasli usmanu misoldagi usmonu foil bo'lib uning raf alomati zohir bo'lgan zamma bo'ladi nasl holida naslik alomati fatha turadi roitu usmana fil fasli demak g'oyrimusarflarda raf bilan nasb o'rinda o'zlarining asli alomatlari zamma va fatha bo'ldi roitu usmana fil fasli uning usmana ismi nasb alomatida fathani qoyim qildi misol usmana o'zi keldi ammo jar holatida kasrani qabul qila olmay balki kasra o'rniga o'rinbosar bo'lib far'iy alomat bo'lgan fatha turadi biz yuqorida ham aytib o'tgan edik g'or musarriflar o'ziga jarni qabul qilmaydi jar kelgan vaqtida uning jar o'rniga fatha o'rinbosar bo'lib turadi misoli marartu bi usmana bu misolda usmana ismi g'or munsarif bo'lgani uchun uning nasb alomati kasradan o'rinbosar bo'lib fatha turdi ya'ni marartu bi usmana bi usmani emas shunda kasrani o'rniga fatha turdi yuqorida demak jam muannas solim bilan g'oyri musarfda ikki xil bir biriga o'zgarish bo'ldi jam muannas solimda nasb o'rnida kasrani qabul qila olmadi ummahatikum bo'ldi jar o'rinda jarni qabul qilaverdi demak nasb bilan jar o'rinda jar alomati keldi nasb alomati fatha alomati ko'rinmadi g'oyri munsariflarda buning aksi nasb o'rnida fathasi turadi ammo jar o'rinda kasra tura olmaydi balki kasra o'rniga ham fatha turadi eslatma g'ori munsarif o'ziga tanvin va kasrani qabul qilmaydi deb biz yuqoridagi darslarda aytgan edik o'ziga tanvin va kasrani qabul qilmaydi lekin u izofa bo'lib qolsa ya'ni g'or musarflarimiz muzof bo'lib qolsa yoki g'or musarfga alif kirsa g'or musarflikdan chiqib ketadi mana shu ikkita o'rinda g'orimni sarf qilib o'qimaymiz demak izofa bo'lsa va alif lom kirib qolsa unga kasra beraveramiz g'orimni sarfdan chiqib ketadi deganda kasra o'rinda fathani qabul qilar edi bunday ikkita holatda kasrani beraveramiz misol izofalikka misol marartu bi samarqandda talomizzata talomizata sarf bi talomizzati samarqanda deb samarqandga izofa qilgan vaqtimizda talomizzati bo'lib kasrani qabul qiladi g'ormun sarfdan chiqib ketadi ikkinchisi alif lam kirishiga misol misol sollaytu fil masajidi masajidi ham g'ormun sarf aslida unga alif lam kirib fil kirgan vaqtida kasrani qabul qildida fi masajida bo'lardi agar alif lam kirmasa alif lam kirgan vaqtida masajidi bo'lib kasrani qabul qildi biz darsimizni davom etamiz aynal karosiyu birinchi bo'lib ma'nosini aytib chiqamiz aynal karosiyu daftarlar qayerda xarajal muallimu minal fasli thumma talamizatu muallim sinfdan chiqdi so'ng shogirdlar mata jita ilal madrasati ya saidu madrasaga qachon kelding ey said al ana faqat ya karimu hozirgina faqat ey karim ma'a man jayta kim bilan birga kelding ma'a sohibi Usmona. sohibim do'stim usmon bilan birga ishtaraytu qalaman va mistaron va kitaban qalamni jazvarni va kitobni sotib oldim Ishtarayna kutuban va tafatira va masatira va aqlaman va alvahan va karorisa biz kitoblarni daftarlarni chizg'ichlarni qalamlar doskalar va daftarlarni sotib oldik zahabna ilal madrasati madrasaga bordik jetum ilal bayti uyga keldingizlar qaratumud darsa darsni o'qidingizlar raytu fi sahati dari talamizata yalabuna bil kurati hovlining sahnasida shogirdlarni to'p bilan o'ynayotganligini ko'rdim Ra'aytu sohibi Faridan yal'abu fil junaynati. Do'stim Faridni bog'chada o'ynayotganligini ko'rdim. Haula'il muallimuna yuhibbuna talamizatuhum kaseeran. Ha anu muallimlar shogirdlarini ko'p yaxshi ko'radilar. Abi ishtaro masabiha. Meni otam chiroqlarni sotib oldi. Hal qara'tum durusakum ayyuhat talamizatu. Darslaringizni o'qidingizlarmi ey shogirdlar? Naam qara'na. Ha, o'qidik. Mashaytum qalilan. Ozgina yurdingizlar. Hal wada'tumul kutuba fil khizonati. Kitoblarni shkafga qo'ydinglarmi? Naam Ha, qo'ydik. Mata bi'ata farasak. Otingni qachon sotding? Al-ijlu yamshi ma'a ummihi. Buzoqcha onasi bilan birga yuradi. Hal ba'a abuka baqaratahu. otang sigirini sotdimi matar oyta saidan ya solihu saidni qachon ko'rding ey solih al ana faqat ya axi hozirgina faqat ey akam ishtarayna hisonan va savran va baqratan. biz ot ayg'irni buqani ya'ni ho'kizni va molni sotib oldik خرج الخادم إلى السوق فاشترى دجاجة وديكا خادم bozorga chiqdi بس طوق va xo'rozni sotib oldi irobni boshlaymiz أين karosiyu أين اسم استفام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق لخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود الكراسي اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر خرج المعلم من الفصل ثم التلامذة خرج في الماضي مبني على الفتح المعلم اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة فاعل من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الفصل مجرور علامة جره الكسة الظاهرة جار ومجرور متعلقه بخرج summa summa yangi harf atfalardan keldi summa harfu atfin lit tarohi mabniyun ala damma mabniyun ala fathi la mahalla lahu min al i'rab at talamizatu ma'tufun al muallimu ma'tufun alayh summa tarohi uchun keladi ya'ni bir ish qilinib ikkinchi ish undan ancha vaqt o'tib qilib bajarilganiga aytiladi sinfdan muallim chiqdi so'ng shogirdlar chiqdi deganda muallim chiqqandan keyin biroz vaqt o'tib keyin shogirdlar chiqqanligini bildiradi agar fa kelsa unda orqama orqa chiqqanligini bildiradi summa kelsa o'rtada tarohiy vaqt o'tganligini bildiradi mata jita ilal madrasati mata ism istifom mabdin ala sukun fi mahalli nasbin mutaalliqun li fi'lil ati jita matamiz mutalligi ji tagi bo'ladi ismi istifom bo'lib sukunga mabdi bo'lgan ji fe'li modiy mabdin ala sukun litsolihi bitoil foilil muxotab muxotab tosiga qo'shildi bu attau damiru muttasilun mabniyun alal fathi fa'ilun fathaga mabni bo'lib ta foil bo'ldi ji tagi ila harfi jar mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al irob المدرسة مجرور علامة جره الكسة الظاهرة جار مجرور متعلقه ب جئت يا حرف ندى مبني على السكون لا محل له من الإعراب سعيد منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل نداء الآتي تقديره أنادي الآن فقط يا كريم الآن ظرف زمان mansubun bil fathati zohira al ana bo'lib nasb fatha turibdi maf'ulun fi mutaalliqun li fi'lil mahzufi taqdiruhu ji'tu biz yuqorida aytgan edikki bularning mutallari xosga bo'ladi yoki umumga bo'ladi xosga bo'lganda o'zidan oldin o'tgan mafhumga qaraymiz o'zidan oldin o'tgan bir fe'lni yana taqdir qilishimiz zarur bo'lsa shu fe'lni taqdir qilamiz agar hech narsa yo'q bo'lsa umum bo'lsa unda mavjudun koinunlarga qilardik faqat fo al fou harfun zoidun mabnin ala fathi la mahalla lahu min al i'rab qot ismu fi'l mudari mabnin ala sukun bi ma'na yakfini fa'luhu damir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa deyiladi demak faqatda yangilik bo'ldi bugun faqat ikkita harfdan tarkib topgan birinchisi fo harfi ikkinchisi qot ismi fe'l bu qot ism fe'li muzoriyni bildiradi muzoriy bo'lib yakfini degan ma'nosida bo'ladi demak yakfini ma'nosida bo'ldimi u yakfi fe'li muzoriy bo'lsa foili zamiri mustatir bo'ladi g'oyib bo'lgani uchun javozam bo'ladi taqdirhu huva bo'ladi boshqa umum g'oyib kelgan fe'llar kabi demak qot ismi fe'li mudoriy mabnun ala sukun to sukunda turibdi bema'no yakfini yakfini ma'nosida menga kifoya qiladi degan ma'nosida foilihu damir musatunu fi javozan taqdiruhu huwa deb aytamiz yo harf nido mabnun ala sukun la mahallahu lahu min al irob kalimu munodo mabnun ala dammi li'annahu alamun fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'li nida'il ati taqdiruhu unadi bular bir qancha bir necha marta o'tyapti ma'a man jita ma'a zarf zamon ma'a zarf zamon منصوب بالفتحة الظاهرة ما عدا فتحة ربط مضاف مفعول فيه متعلق بجئت مفعول فيه بولب جئت متعلق بولد مضاف بولد من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه جئت فعل ماضي مبني على السكون لتصالح بطاء الفاعل المخاطب مخاطب تاسي أولان قال الطاء tou tadagi ضمير متصل مبني على الفتح فاعل مع صاحبي عثمان مع ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف إليه مفعول فيه متعلقه لفعل المحذوف تقديره جئت kim bilan birga keldim deganda sohim bilan birga keldim deb hazf bo'lgan jituga bo'ldi mudof bo'ldi sohibi mudofun ilayh bo'ldi sohibi majrurun alomati jarrihi al kasatu zohiratu mudofun ilayh va huwa mudofun yana u sohibi muzofun ilayh bo'lib yana muzof ham bo'ldi yo bilan al you damir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh mubdal minhu bu usmana badal bo'ldi اشتريت قلما ومسطرا وكتابا اشترى في الماضي مبني على السكون لاتصاله بطاء الفاعل المتكلم بيرد تو متكلم تو ضمير متصل مبني على الضم فاعل اشترينا فاعل تو قلما اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب مسطرا معطوف قلما معطوف عليه وحرف عطف كتابا معطوف مصدرا معطوف عليه اشترينا كتبا وتفاتير ومساطير وأقلاما وألواحا وكراريسا اشترى في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون المتكلم bu ishtiroynadagi nun jam mutakallim jamining nuni bu an nun nunni o'zi domirun muttasilun mabnun ala sukun foilun ishtiroynaga foil kutuban اسم ظاهر منصوب بالفتحة ظاهرة مفعول به وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب دفاتر معطوف كتبا معطوف عليه وحرف عطف مساتر معطوف دفاتر معطوف عليه وحرف عطف أقلاما معطوف مساتر معطوف عليه وحرف عطف ألواح معطوف أقلاما معطوف عليه وحرف عطف كراريس معطوف ألواح معطوف عليه ذهبنا إلى المدرسة ذهب في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الجمع المتكلم biz ketdik deb mutakallimni jami bo'ldi mana shu yo'l qilib qolganligi uchun sukunga mabni bo'ldi zahabimiz النون ضمير متصل مبني على السكون فاعل demak ذهبنا فاعل إلى المدرسة إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب المدرسة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه بذهبنا جار مجرور متعلق ذهبنا يقول جئتم إلى البيت جي في الماضي مبني لاتصال جمع المذكر المخاطب توم نما bo'ladi jami muzakkar muxotab bo'ladi muxotabdagi muzakkarni jami u demak litsolihi bi jamil muzakkaril muxotab tumni o'zi tum damiru muttasilun mabnin ala sukun fa'ilu demak jitumni foili ila albayti ila harfi jar mabnin ala sukun لا محل له من الإعراب البيت مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جر مجرور تعليقه بجئتم قرأتم الدرس bu ham xuddi shunday qaro fil modiy mabdun ala sukun litisolihi bi jam'il muzakkaril muxotab tum damiru muttasilun mabnun ala sukun fa'ilun qara'ni foili tum الدرس اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به رأيت في ساحة الدار تلامذة يلعبون بالكرة mana bu yerda yana bitta yangi qoida ro'y fe'li modiy mabdun ala sukun litisolihi bi toil foilil mutakallim mutakallim tosi yo'qdi bunga ham tu damir muttasil mabnun ala dammi fa'ilun ro'ayni foili tu bo'ldi ro'a fe'llari o'ziga ikkita maf'ulni qabul qiladi bizga bugungi yangilik shu ikkita demak birinchisi avvalgi maful deyiladi ikkinchisi ikkinchi maful deyiladi fi harfi mabni ala sukun la mahalla lahu min al irob sahati majrur alamati jarrihi al-kasatu zahiratu mudaf jar majrur mutaliquhu bi ra'aytuga ad-dari mudofun ilayhi majrurun bil kasati zahira demak shunday bo'lgach talamizata maf'ulun avval deyiladi ra'aytuga تلامذة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول أول يلعبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل جملة يلعبون في محل نصب مفعول ثاني لما في محل نصب مفعول ثاني fi mahalli nasbin maf'ulun sani ikkinchi roituga ikkinchi maf'ul bo'ldi yal'abuna jumlasi maf'ulun sani bo'ldi fi mahalli nasbi nasb o'rinda bu bil kurati bil harf jar mabnin ala kasr la mahalla lahu min al-i'rab al-kurati majrurun alamat jarrihi al-kasratu zahiratu jar majrur mutaliquhu bi yal'abun ra'aytu sahibi faridan yal'abu fil junaynati bu ham xuddi shunday رأي في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتكلم الطاء ضمير متصل مبني على الضم فاعل صاحبي اسم ظاهر مجرور لفظا منصوب محلا چونكي مفعول بولغانلىقى үчүн محلدا منصوب بولدى مضاف مفعول اول المبدل منه الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه فريدا صاحبيدان بدل بولادى يعني اسم ظاهر منصوب بفتحة الظاهرة البدل يلعب فعل مضاري مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا جوازا javozankilarni تقديره هو يعود على فريدا جملة يلعب في محل نصب مفعول ثاني رأيته ikkinchi مفعول في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الجنينة مجر علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجر متعلقه به يلعبون هؤلاء المعلمون يحبون تلامذتهم كثيرا هؤلاء ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع المبدل منه مبتدأ المعلمون اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة البدل يحبون تلامذتهم جملة فعلية خبره جملة فعلية خبر بولد يحبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره آخر النون ترشلي بلن بو رفع علامات بولد لأنه من الأفعال الخمسة چونكي بو أفعال خمسة دان الواو يحبون داق واو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يحبون فاعل شو واو بولد تلامذة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثيرا اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره حبا demak bu yerda ham yuhibbuna talamizatahum hubban kathiron bo'lib hubban maful mutlog'i hazb bo'lgan abi ishtara masobiha abi ismun zohirun majrurun lafzan marfuun mahallan nima uchun marfu chunki bu mubtado mudofun mubtadaun الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه اشترى جملة فعلية خبره اشترى في الماضي مبني بالفتحة المقدرة chunki بن aslida فتحة مقدرة بور مبني بالفتحة المقدرة فتحة مقدرة مبني قلنجن بزي كورو ko'rinmay فعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعد على أبي مصابيح اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به هل قرأتم دروسكم أيها التلامذة هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب قرأ في الماضي مبني على السكون لاتصاله بجمع المذكر المخاطب تم جمع مذكر مخاطب تم نوز ضمير متصل مبني على السكون فاعل قرأ فاعل دروسكم اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة دروس دروس مضاف مفعول به كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أيها التلامذة ايو منادى لحرف نداء المحذوف حذف قلنجن نداء حرفه تقديره يا اونين تقدير يا بولين بنين أوز مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل نداء المحذوف تقديره أنادي ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإيراد التلامذة ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة نعت لأيو أيو صفة بول نعم قرأنا نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب قرأ في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون جمع المتكلم جمع متكلم qo'shilib qoldi النون نون o'zi ضمير متصل مبني على السكون فاعل مشيتم قليلا مشي في الماضي مبني على السكون bu ham litsolihi بجمع المذكر المخاطب مذكر مخاطبga yo'liq qoldi توم ضمير متصل مبني على السكون فاعل قليلا اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة صفة للمفعول المتقل محذوف تقديره مشيا biz aytgandik o'sha fe'lni mastarni keltiramiz maful mutta qilib mashaytum mashiyan qolilan bo'lgan hal vadatumul kutuba fil xizonati hal harfi istifo mabni ala sukun la mahalla lahu min irob وضعت وضع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بجمع المذكر المخاطب ثم ضمير متصل مبني على السكون فاعل الكتب اسم ظاهر منصوب بفتحة الظاهرة مفعول به في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخزانة مجرور علامة جره الكسة الظاهرة جار مجرور متعلقه ب وضعتم نعم وضعنا نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب وضع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الجمع المتكلم النون o'zi nun ضمير متصل مبني على السكون فاعل وضعنا فاعل متى بعت فرسك متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب متعلق للفعل الآتي بعت بيتاجي متعلق بولد بيع في ماضي مبني على السكون لتصال بطاء الفاعل المخاطب الطاء ضمير متصل مبني على الفتح فاعل فرسك فرس اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه العجل يمشي مع أمه العجل اسم ظاهر مرفوع بالفتحة الظاهرة مبتدا يمشي جملة فعلية خبره يمشي فعل مضاري مرفوع بالضمة المقدرة demak بهم زمة مقدرة muqaddara taqdirida zamma bor محفوظ فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على العجل مع ظرف زمان ظرف زمان bo'lib mansubun bil fatati zohirati mudofun maf'ulun fi mutaalliquhu bi yamshi doim zarflari mutaalliq bo'lar edi yamshiga bo'ldi ummi mudofun ilay majrurun bil kasrati zohirati va huwa mudofun ham muzof bo'l muzofin ilayh bo'lib ham muzof bo'lyapti higa muzofin ilayh bu ham hi damirun muttasilun mabnun alal kasri fi mahalli jarin mudofun ilayh hal ba'a abuka baqaratahu hal harf istifham mabnun alal sukun la mahalla lahu min al i'rab ba'a fi'l madi mabnun alal fathi abuka fa'ilun marfu'un bil vavi li'annahu min al asma'i sitta abu demak vov bilan raf qilindi taqdirda ya'ni zammani o'rniga vov turdi marfuun bil vovi vov bilan raf qilingan baqaratahu izofa bo'lib maf'ulun mata roita saidan ya solihu mata ism istifom mabdun ala sukun fi mahalli nasbin mutaalliqun li fi'lil ati roita roita roy fi'l ta foili saidan maf'uli yo nido solihun munodo al ana faqat ya akhi. al ni yana bir aytib o'tamiz yangi bo'lgani uchun al ana ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول فيه متعلق لفعل المحذوف تقديره رأيت yuqoridagi biz ma'noga qaraymizda taqdirini birdan shundan chiqaramiz faqat alfau harfun zoidun mabnun ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab qad ismu fe'l amr mabnun ala sukun bima'na yakfini fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yo harfi nido axi izofa bo'lib munoda ishtarayna hisonan va savran va baqaratan ishtaray fe'li modiy no foili hisonan maf'uli va harf ati savron ma'tuf ma'tufun alayhi hisonanga va harf ati baqaratan ma'tuf ma'tufun alayhi savranga Kharajal khadimu ila suqi fashtara dajajatan vadikan Kharajal fe'li modiy fathaga mabni al xodimu foili ila jor as-suqi majrur mutallaqi xarajaga fa harf atf ishtaro matuf matufun alaysi xarajaga ishtaro fil modiy huwa foili bor dajojatan mafuli va harf atf dikan matuf matufun alaysi dajojatinga biz shu yerda 15 darsimizga yakun yasak navbatda inshaalloh 16 darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain